Milovaní bratia a sestry, v dnešnom evangeliu slyšíme, jak pan Ježíš už se nesetkává každý den se svojí matkou Márií, ani se svýma příbuznýma. Teda on se dal na ohlašování radostné zvěstí. Šel mezi izraelský národ, aby jim ohlašoval, že Bůh je blízko a byli aby činili pokáni a věřili Evangeliu, čili radostné zvěsti. A v tom ohlašování přichází za ním matka a příbuzní a chtějí se s ním potkat. Protože je to takové hezké, že když syn potká matku po určité době. Ale Ježíš reaguje zvláštním způsobem. Ptá se, kto je moje matka a moji příbuzní. A nenechá nikoho odpovědět. Ale odpoví sám. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. Milovaní no, bratia a sestry, z toho, z tejto odpovedi nevychádza nic negatívneho. Co to znamená? Ježiš vôbec nechtel své príbuzné, zvlášť svoji matku, nejako odstrčiť. Nechtel jej nejako pokožiť. Nechtel ji nejako odsunúť. Spíše naopak. Chtěl poukázať, že ona je tá, ktorá plní Boží vúdy. Od prvního okamihu jeho počatí. Protože ona byla tá, ktorá první uviečila, že se stane matkou Boží. Že porodí Božího syna. I když tomu moc nerozumiela, i když to neovládala, neměla s tím vůbec žádné zkušenosti, ale ona to přijala. Čili první způsob její plnění Boží vůle bylo to, že ona ve svým srdci nejdříve uvěřila tomu, že Ježíš je opravdu Boží syn. Že Bůh opravdu poslal archanděla Gabriela, aby zvěstoval, že se stane Matkou Boží. A proto je pro nás, drazí bratři a sestry, je to taková hezká výzva k tomu, abychom Ježíšovi taky otevírali své srdce. Ne kvůli tomu, že on to potřebuje. Ne kvůli tomu, že, já nevím, je to nějaké lehké, anebo že to se dobře dělá, ale kvůli tomu, aby nás on proměňoval. Abychom byli opravdu ti, kteří plníme Boží vůli. Protože když se nad tím tak zamyslíme, tak máme co dělat. Když chceme si být upřímní, tak je to námahavé a náročné žít s Bohem. Protože Bůh pořád a pořád, dal by si říct, od nás něco chce. A on se jenom jedno. Abychom se zbavovali sebalásky a učili se Boží lásce ktorá je obietáva, trpelivá a láskavá. Amen. Sestri a braci, Pán Ježíš nás povolal do své svaté církve. Sme vdeční, že sme jeho učedníci a proto se vroucne modleme. Ježíši, pokladaj v Ježicích, pomáhaj svojej církvi, aby, si, aby ti sloužila v chudobie a lásce. Prosíme te, udiel svým kniežím veľkú dôvieru v tebe, a dej jim čisté srdce, aby vytezili nad zlým duchem. Žehnej práci všech lidí, aby byla Tvou chválou a užitkiem pro bližní. Žehnej detem našich farnosti, chráni je od zlého a vštepuj im touhu po Tobie. Potež naše nemocné a ulehčí im v jejich nemocech. Pane Ježiši, Ty si přemohol smrt a náš život si ozářil svým evangeliem. Vystíš naše prosby a nauč nás pomáhať všem, kteří potřebují naši pomoc. Nebo Ty žiješ a králuješ na veky veku.